има амуниција за да може да пукне. Ајде да се помолиме ние за тајнето и за оно што Господ сака преку неа да збори. Очи ние благословуваме оваа нашата сестричко верата и викаме фала. Фала ти за нејзиниот рад, за нејзиното обраќање, за нејзиното запознавање на тебе, за чудото што го направи до тук во живот. Фала ти за неединиот радост и насмевка, Господи. Хвала ти за тоа како расте брзо за тебе, ние викаме уште поголем от тебе. За да може еден ден да зачекори и улично оно што да ти си спремал као план за нея, Господи, и да го в целост. Благословуваме нейтини близки, кои сестри, майка и татко и Господи, деца, молеме да ти бидеш тај кој ще работиш и зборуваш преку нејзината уста и одбаваш. И викаме, нека да биде благословени, да биде благослов по името на Исус. Амин. Ја припочнам <laughs> со молитва. Исто така. За всеки случај. Ала воја. Слава ти, слава ти, Господи. Слава ти, што сам сега престите со побрака и сестри. И јас се молам од Тебе збор, за мокрено Слово Боже, за да одобрата да ти се, пошто ти си кажа Боже, дека па моето сведерство ќе биде само сведерство. Амин. Јас вечер ќе ви зборам нешто што го научи на библиската школа Лесовец. и веднаш ќе го спомнам тоа со моето сведоштво. Значи, темата ќе биде за пророци, за пророчкиот збор. Да, погледно за збор. За пророци, за пророчкиот збор. И тето тоа, значи, што се сведува во Библијата, значи, јас дојде до податок дека две третини од Библијата се пророчки зборови. Значи, ќе поврзам пророчките зборови и пророците во Библијата со пророците што се наши браќа што се ме предоковале и ќе го поврзам сето тоа и со мојот сведоштво и со мојот живот. Значи, пророчките зборови доаѓаат за да не предупредат за војнина. Тие припремат да ги дознаеш Божите патишта, пророчкиот збор не очистува, слободува несува посета од Бог и ги води нашите чекори. Борот Божије може да не доведе до послушност, до трансформација. Значи Бог ни дава пророќство тога е кој Он мисле дека ни е потребно. Секој сака да му пророкува, секој човек е нестрапелив и е направен да сака и да ја сака сигурноста. Значи, сите ние сакаме сигурноста што ќе биде со нас утре, после 5 години, И сето тоа поврзано со Библијата и со Бог како зборува за нашите животи. Значи, дневно статистички се поставуваме 300 прашања. Што да јадам, што да пијам, дали да го влечам во ли тоа. Ама никогаш ние главните прашања, значи за животот кој ќе се омажам, што ќе работам, однина. Значи, за сето тоа, а, Како моите да тренути што ми ка праша си го Бог и он ќе ти каже. Ами. Значи, <laughs> на секој одговор, па макар и што да јадам денеска, Бог ми одговара ако сакаме да го прашаме. Он за се има одговор. Бог ни покажува знак по знак. Тој ни покажува пророчки, оно што ни кажа, но и само ни се надополнува, ни се придодава, ни се подпродува. Значи, тие сите придодавања ни се дават преку... Коста радеше. Много Много е дека. сите тие пророчки ни се дават преку визија, Бог ни зборува гласно, преку ангелски пораки, преку Библијата, преку знање на Светиот Дух, преку луѓе, преку пророци, преку откровение, преку дарове на Светиот Дух, знање, мудрост, пророчство. Значи, јас ќе кажам дека сите овие, не сите овие, значи преку луѓе, преку Библија, преку пророчки зборови, сето тоа е само една единствено прашање. Значи, што понатаму, каде одам јас? Значи, за било што се пишува во Библијата, најмногу пророците, сите пророци кои што пише и Бог рече. Значи, сето тоа сум го подлекувала со маркер, кај што пише и Бог рече. Таму Бог директно не зборува на нас. Значи, то има многу наука што пише и Бог рече. И сега пророчките зборови од пророците од Стариот Завет, тоа се зборови кои што даѓа да не предупредат нас. Тоа биле пророчки зборови за народот, за целокупниот народ, за сите општо. А пророчките зборови кои сега ние ги дознаваме се луѓе кои што се посветени на Бога и тие се дар од Бога, пророчки, за да се освободи. Тие се пророчки народ Бога, за лично за нас, значи за црквата, се однесуваше и пророчки зборови. Јас нема многу да се длъжам, значи накратко ќе ви кажам, значи, пророците што зборат оставил завет. Исаија зборат за Месијата, за догаѓањето на Месијата. Еремија за робството, Еремија за жалост и патење, робство, грех, и за Юда. За страдањето Езекил за Божијата визија отворено небо што му дава визија. Данијел зборува за царство и царствата до, до вечността. Последното време на човекот за Вавилон, Персија, Александар, Грција, Рим. ни зборува за неверен Израел и верен Бог. Јован зборува за целата на историја, меч и срп. Бог ќе ги собере нациите и ќе има жетва. Амос ќе им се суди на народите. Авдијан избори за наследство на братството, за Исак Исмал и се Јаков. И она не изборува за послушноста и за спасената Ниневија. Михај не изборува за сеење, жетва, ден Господов, месија, робство, огромна визија, сместена во мала книга. Нам не изборува за уништување на Нивеја, Хабакук за Божијата визија за земјата, Софонија добра и лоша вест, има прав право лошата вест, а потоа има ли за да демон Господов? Хагер не зборува за последното време. Захарија, слично на Јован, види за последното време. Малахија не зборува за гласник, дека се дојде гласникот. И во откровението имаме за Данијел, Захарија, Марко, Мате и Лука. Значи, сето тоа е кажувано на целиот народ. А сега од Значи, изборена општа за целиот народ. А сега, Поропророчка дарша им го дава Бог на луѓето на пророци, сме зборе на нас како црква, затоа ние кој одеме и кој се молат за нас, има луѓе кои што им доаѓа директно зборови од Бог. <coughs> Сега јас лично сум имала контакт со неколку пророци, браќа кои што ми збориле директно на мене. Јас сега <laughs> ќе одбедам на патување ќе одиме на едно патување да видиме што Библијата вели и кои се моите животни искуства кои што се поврзани со зборови од Библијата. Значи, моја прва сутека, значи, сега ќе ви раскажам за мојот живот, на кратко, како Бог ме е водил, не селил мојот живот, а, за тоа што јас сум го била негово чедо и значи сите ние сме предотредени од утробата на мајката. Значи Божиот план за нас е што утробата на мајката. А, јас за ова беше средна на библиотската школа. Кога се застана таму и се заврна назад за мене, за да видам што Бог се направил за мене. Ке почнам с емоции. <laughs> Фала на Господ за се тоа што го направил за мене. Бог ме спрати да работам на интензивна клиника, болницата, значи ми даде можност да ги видам бебињата Како се раѓат првиот на почеток на овај свет и како би вине се умират и гасне живота. Значи тоа се едни болни слики, има допир со вебиња, со инкубатори, кои што раѓат луѓето, родители ги посетуваат, многу од нив умират, многу од нив се среќни и весели и ќе одат со децата дома заедно. Има контакти со тие вебиња кои што родителите се откажуваат децата, базари тоа што децата беа болни од хидроцефалус, или срцеви заболувања кои што нема можност или не ќе наставна да ги чуват тие деца. Бог ми даде сето ово да го видам од таа страна на бебињата како се си осекат, од страна на родителите, а од еден момент кој јас остана бремена и роди дете, моето дете беше инкубатор и ми покажа од таа страна. Значи Бог ми покажуваше од сите страни на а, на нештата. Значи да ги видам со, со неговите очи како изгледа страната од коси, не, секоја ситуација од една страна и од друга страна. После Бог ме префали да работам у, да бидам асистент на стезалог, значи операционна сала и задачата ми беше да им давам утешни зборови на сите болни што на операција. Значи јас беше првата со која што ни завршува, заспива и првата со која што ни се боля. Сите тие последни зборови доаѓаа до мене И сите тие први зборови од кои ги се падаа ја до мене. Јас често се прашував, зашо баш јас? Значи, јас бев 23 години, а над 36-та да година на таа работа. Заради тоа што немав искуство за такво нешто. Не ми беше јасно за да таму, зашто јас се најдов таму. в некој период, И Бог едноставно, секогаш каде да оде, се прашува зашто јас? Значи не бе обучена от таа работа е работе. И, и првото му работно бедство беше инкубаторите. нема појма ништо инкубатор, ни, ни ништо значи. Таму доаѓа бебињата кај што завршува сите деца. И пак се прашав, зашто јас тука? Првото Потоа Бог ме одведе, една другарка требаше да иде за Италија, как што го раздоберат. И јас онака реков, ајде јас ќе дам со тебе да ти испредам, Седема на каф и та рече добро. После два дена дојде кај мене со куфер, ми вика, ајде за минуваме. И тоа беше така шок за мене, па ајде ќе одиме. Значи, ни пари, ни финанси, ни ништо онака. Јас го земав а листата и тргнав по комбито. Отидов таму и бев сместена баш во таква кукичка горе, кај што гледав како луѓето берат грозје, кај што го сечат, го кројат. Ја бевме, значи отидовме другаркава да се ако се бенди со, со човекот да се зема. Но та... <laughs> не знам, ствари, значи тој плати таму кога стигнавме, нема никаков допир, значи Бог обезбедува да видите се, значи не ви се потребни ни финанси, ништо, ништо. Бог ме водеше цел живот. Се до, да задаствено, спавам и славам му на Бог. Значи ме чуваше како еден балон, како да седам пред телевизор и да гледам што се случува во реалниот свет. И гледат луѓето како работат, како стануваат, како онака се прашува што барам јас тука, кога имам дома дом, све. После мозбата се на другата отидовме Дареш седиме на реши, аз слудам на гости кај, кај комшија во Белгија. <laughs> Ова после го не ми јас ќе дојдам, ама знаете како на шал. Прати другарот незин париот од таму по Вестер Унион, земовме карти и заминавме. Отидов таму, седев недел на прошета, видов многу народ. Видов, а, седевме, значи, тој блюгар, комшен еден имаше бугарски ресторан, ресторантот имаше многу гости и спиевме над ресторанта, тој даваше соби. И таму имаше жени, што работат на тие црвени фенери и ги кажуваа работите искуството со клиентите. На витрин, значи тие жени што се работеле како проститутки. И имавме многу да слушаме да онака како што на ресторанот сите да јадеа таму после работа и ти кажува имаше такви работи страшни да се чујат како умирале луѓе како ги стојажиња, а клиентите што се барале и овие што ги услуги што им давле значи имаше такви страшни приказни па како дошле па зошто значи имав можност да седам и да слушам животните приказни на луѓето И сите мечтаја дека ќе ќе отворат ресторани, ќе си направат ова, она сите бари што ги собрале. Пата Бог ми даде можност да идам и да, да, да идам. Требаше да ја чувам на керката на сестра ми, значи кога таа се роди, и по цел ја чувам сестра, на сестра му керката и ми требаше многу време за себе, за така за да релаксација, за забава, едноставно. И одат многу по дискотеки. Значи, скоро секоја вечер би по дискотеки. Гледав народ, само, пошто то, то, тој значи, живеев на улица кај што се луѓе од цел свет. И често се таму гиро, турски ресторан, кај што стана ги посмотрев луѓето, имаше секаде од цел свет ги слушам, пошто сите на англиски си зборат со странци. Ги слушам приказните, кој како дошол, зошто дошол. Имаше од една страна тие што дошле за забава, на семинари, на знаења. Од друга страна тие што се отпаднати баш луѓе, мајка, татко утепале, останале на улица, баш такви народ што дошле по надеж, по подобро утре во таа земја. Значи многу, многу приказни слушна. Се држат со многу народ едноставно со целата да нација, од црнци до филипинци, до индици, до Шри-Ланка. Разговарав со нив за нивниот живот, за нивната храна, религија. Значи едноставно себе ги посматрат и едноставно учат за, за нив. Бог ми даде да го видам светот на едно место. Целиот нивното размислување за живот, сите нивни приказни, се оно што прават. гледат многу неправди, гледат како крадат од, крај, од кредитни картички на американската војска, значи американската војска беше таму на остров, работеше денонокино и взимаат плата голема и преку ноќ како со кредитни картички им правиме врзаци, ги взимаат сите пари од денеш, ги остава празни кредитни картички. Значи гледав такви, тоа за големи суми за 50, за 100.000 долари, значи Пред очите ми помена буквално сите е лоши нешта, сите е добри нешта, во ствари вистинскиот свет. Значи нема можност како млада да идам на факултет и да видам што значи тој студентски живот, зашто само што роди си бе многу мала. Бог ми даде шанса да се запишам на факултет. Почнав со филолошки, учих италијански, турски и јапонски јазик, ама го прекнав школувањето. А, суштината е дека Бог ми покаже и како е да се биде студент. Да учиш, да се надградуваш, да го бараш животот и минате што понатаму. И таму дека јас бе 27 години, а деца, моите колеги беа по 18, однака се чувствува како Бог ми даде да им кажам на тие деца колку сериозно да се свратат работата, факултетот, Кога сите сакаа да бегат, ја ги спречувам, ги спрашувам. Мислам, допрев до нив едноставно, мислам дека и тогаш Бог делуваше да преку мене. свесно. Исто така, едно лето заминав за Крит да работам на плажа. Значи имаше таму многу англичани, најмногу имаше од нив, тој што гледав како луѓе во една страна се одмарат, тие што имат нели високи примања, а друга страна како луѓето работа за само да скрпат крај крај. Знаеме дека е колку е сиромашна земја, и сега пред година две беше исто така, значи, Она споредба, јас две само вака во Нашанков и ги гледа сите тие што живаат пред мене и сите тие што се мачат за мене. Значи, Бог ми даде да видам разликата, значи, на сите тие, како да кажам, благодети и Да, за тие што можат да живеете благодети. Значи, павам на Господ и за таквите и за таквите. Значи, едноставно цело време како Бог да ме водеше за рака, а ме заштитуваше во некој балон да не влезам никаде, да посегнам по ниједно од тие работи. Само да можам да видам што Бог гледа. И потоа, чисто така имам можност да влезам скоро речи така, сечи го. Значи да доближам до дното на срцето на душата на многу жени, пошто јас исто масирам, идев на школа во Скопје за масажа, и сите тие жени на почеток ме викаат за масажи, мажи. Че значи потоа гледаш дека на женове не име до масажата, и когаш наставно проблемите немаат на кого да ги кажат, да ги споделат, им без како како рано да плакање, па како утеха, па да им кажем некој збор, па бе компромис меѓу мајката и керката, меѓу жената и мажот. Значи, секогаш Бог ме користеше така за да им кажа некој за, за утеха, едноставно за утеха. Така да сватив дека на многу луѓе им треба Бог. Значи Бог а, толку лесно ме внесе вака во многу куќи, во многу домови. често патував со авион, значи на 100 сати имам поминату авион и исто така со многу наци и многу луѓе и видов едноставно дека авионот, а, сега го гледам по очи, <laughs> дека авионот е прекрасно место за евангелизација. <laughs> Патуваш со сати, со луѓе било кој, значи како ти се падне, кој се на тебе, е прекрасно место да се запознае Бог. кажа Значи, како мала, која беше 16-17 години, моето друштво беше, беа наркомани, исто така мојот прв дечко беше наркоман. Едноставно, секогаш кога ги гледа, и мојата најдобра другарка, значи, секогаш ги гледа, дури не ще ги боцкав, пошто само што завршил средна школа И те учех, на нив како да се борцам. Значи, не, Господ ме штита, фала му, слава на Бог, да никогаш не постегнам да пробам, значи, каква е дрогата. Сум била контакти, сум ги гледала и посматрала и што се прават и како се носува, Значи, едноставно сум седела како, како пред телевизор, сум ги гледала како се однесува и што прават. Да, тука веќе имаме три слики. Добро. Е така. Во ово морам да го попревам со зборови од Библија. Значи, во Мати, исто така пророчки зборови, 24.8 збори. Но ова, но сето тоа ќе биде почетокот на страдањата. Значи, Бог ми е сведок дека јас бев присутна на дресот на најголемото цунами во Јапонија што светот цветеше, кај што буквално Бог ме одведе надвор, на улица, пошто не смеевме да седеме дома. И исто истака Божам со зборовите од Матеј 24.8, зашто ќе се подигне народ против народ и царство против царство, ќе има глас, помор и земјотреси на различни места. Значи, тој ден беше оно почетокот на крај немаше никаква телефонска комуникација три дена, немаше никаква струја. Само нашата област имаше струја, заради тоа што тука беа сите банки и амбасади, и безбедностни систем. Значи не знам на кој начин се прави, само тука да има светло. Немаше телефонски комуникации. Ководе одев многу луѓе заглавени, дуќаните празни, немаше никаква храна во дуќаните. По хотелите луѓето спија на чаша, да еден до друг во холот по кафичите луѓето не се веселја, седеа ти што беа заглавени само. Луѓе на улица, значи едноставно јас правев многу голема прошетка и како од одгора да гледав што се случува. Хеликоптери вртеа по по 50 хеликоптери директно снимки имаше во живо. А јас само што завршив земјотресот, отидох во продавница за телевизори И пред мене така на 20 телевизори, на секој телевизор имаше различна снимка што се случува во моментот и што се случувало. Не знам зашто да ставам, место да бидам со моите најблиски, да седам, да нели. Пак, јас отидов, гледав што се случи, пота оде од место до место и гледав како луѓето се справуваат со оваа ситуација. А, утре дента, значи, кога почнаа веќе да работат а, возовите, знаев дека за три дена си одам, резервиравме карти, отидов на, железнич, на железничките станици. Само тие, значи, толку беа дисциплинирани што си одеа во ред и ако возот дојде на 5 минути, сега дојде на 20 минути, на 25. И сите еден по еден влегуваат от раката за да возат редите со километри. А ја застана да возат и толку многу нели што мора да лезат, значи имаше 10 души што работат на на железничката што ги буткаат за да влезе што повеќе в нас. <laughs> И јас тоа да и жена, и рекив и јас запомнам, Пошто немаше што да правам, требаше три дена да ви и да си дојдат. И јас почнав некоја сила да ги буткам. Кога ќе ги набуткам, ме скитај 10 души застанува и вака и вика, и Ој сега да года тоа И така неколку пати, значи, ги буткам. и онака, значи, после сите тие скршени срца, луѓе, значи, од центарот што живеле, што живеле во периферија, млади ве дојдени тука, сето тоа па отиде страна, да види кој остана жив. Значи, нема плин, нема крана бензин, не знавме ни дали ќе стигнеме до аеродром без бензин. А, значи, сето ова беше сведоштво големо за почетокот на крајот што го, нели, Исус го зборува во Мати Имаме ли специалисти? Не е Последното. Да. Значи, точно 361 ден, окако ми се случи сообрекајна несреќа, и има сериозна повреда, на која што сите доктори мисля, сите веруваат дека е, мојот случај ако од 1 до 6 е лошо, мојот случај е 7 лошо, дека никогаш нема да можам да продам и дека ако случајно некогаш продам, ногата ќе ми биде фиксирана. Значи ќе почнам со сам 145 динар. Ќе зборуваат со слава на царството твое и ќе раскажуваат за твојата сила. Јас нема многу да должам, само јас ќе кажам силата Божја. Значи, Само внучето беше таа што веруваше по вера дека секој биде во ред. И знаеме дека Бог ги прави работите, ама не на начин како ние што сакаме, што да мислуваме, туку на негов начин. Ева мојата нога. Значи, она е со шипки, со шрапови, со све. Значи ова тука сите очекуваат ова тука да се спои, каосот. Меѓутоа ништо не се случува, овој дел се е мртов. Бог на негов начин ни спои тука коска, Значи, е, не знали ли јас? Значи, коската е споена мостот од ова, што тоа природа нели не е возможно, за да имам јас држење, за да можам да одам. Ова уште не функционира. А и преку војка канал, јас можам да ја движам нога. Хвала, Значи да Бог прави чуда, прави исцеление, али сепак тоа на негов начин. Докторите не веруваат, значи никој, најдобрите врвни доктори, што го имаме рентгенолог, значи што кажуваат, значи никој не поверуваше дека јас ќе од. Значи сега морам да се вратам од краја на почеток. <laughs> значи мојот пат со Бог. Сето ова беше. Јас до денот овој Значи, беше Бог како мене ме водеше на живота. Али јас не знае знаев Во тој ден почна Бог да ме води на живота со него. Значи, по заврши цел, значи, ни с целата операција, ни с цела, јас имав таков мир, такво чувство на опуштеност, што на, значи, сите околу мене кога ќе ме видеат плак, видеа плакчеа во се и секаде, а јас ги гледат и ги течат. Добро. Так, метод да има прилика веќе болница, значи прво бев у и сите луѓе околу мене беа да на смртна постава, скоро речи. Чи имаше луѓе што беа во кома, докторите зборуваа, значи ако крв, ако даде Господ, тогаш она ќе го жив Господ, ако даде Господ крвта да отиде на оваа страна, ќе се разбуди, ако не, нема. Значи, дојдов до моментот, како да кажам, до до крајот. И свате дека што сме поблиску до крајот на животот, тоа повеќе веруваме во Бог. <laughs> Тогаш најмногу ни треба и најмногу го бараме. Значи, тој момент што си најблиску, тогаш најмногу бараш и најмногу веруваш. И така, жената што ме донесе на овој свет, што ми, помог, ми помогна да го запознаам Бог пред се, Значи, мајка ми ме донесе овој свет и таа ја направи со прекајката. Значи, понедена вина, а се случи со прекајката и се ја ставивме на Божи рад. Кога заврши сите операции, се се врати дома, а, требаше да тргнам на терапија, се посетната терапија. Значи, првиот момент, кај што Бог ме, ме спаси за рака, <laughs> беше преку ноќето, значи, прв пат вистински Бог ме држеше за рак, Ја го осети тоа. Значи, јас верувам, значи ние имаме проповедано слушано за нас застапничка молитва. Ото што... Јас верувам во тоа дека мојчето се молела да уште za meni, za moj tak zamenil, še pred da znam jaz. Mislim, ne imamo za tarnička molitva. Jaz ga bom ta moment, ko se rodi Nikola, večeto mi dade Biblija za dejpa. Znači, to je moment za Nikola. In jaz verujem, neka nikoli ne nekaj bide među nas. Pošto uh, eh, majka mi beš učiteljka i na Stefan i na Bube i verujem, neka mi imala vo molitva. Znači, dojde moment, ko majka mi reče, uh, te predala, пошто нели јас бев така разочарана, веќе кој знаев дека нема да се случило на добро. Едноставно ме предадам на Бог. Рече те, те предавам на тебе, се прави што знаеш што неа, што сакаш. Наставно имаше да рече, значи, ја предаваш на Божите раце, на Божјата воля. А, значи, се почнам тој ден sam, me počne mi teku djeca se mole me da mi kažu da za Bog, nema hrabro pa da mi čita. Ja bih to kulturna. Od kultura me Mora da sluša. I tako počne tvoj den i teku den, to den denes. Znači sluša, sluša, sluša, sluša, se molja me. Значи ми стана чудно како ми още мучето секој божи ден до ден денес дојде кај мене, се слушаме, се гледаме, значи секој ден јас слушав Божјото слово, слушаш Божи зборови, гледав, значи се надградов, значи едноставно го застана у значи кога бега библиска школа има домашна да направам сведокство, значи за самата себе. И јас тогаш мора да му дадам име на тоа сведокство, <laughs> на тоа наслов. И го нареков процес. Значи од тој ден па до ден денеска, се тоа е процес во кој што јас се надградувам за Бог. Седев па, со саати на масата и не знам што да пишам у сведоштвото. Ништо не ми текнуваше, се мислех што да пишам. Се враќав на назад, го моля Бог да ми збори И на крајот Бог ми рече една реченица само. А, ми ја кажа на англиски, зашто јас се на време или по странството време и на англиски све зборам, слушам. Значи, се течеше овака. Сомичето почнавме да излегуваме, почнав да доаѓам тука, да ме прифаќаат луѓето, да ги гледам сите. А, значи, го чувствува присуството на Бог. А, Сега сакам да се наврзам на пророчките зборови. Значи, како Бог работеше за мојот живот. Еднаш кога го сретнахме нашиот брат Роберт, во паркот таму. И почнавме, седахме на кафе, потоа отидовме со Бог и се мучи и со Роберт да се молиме. Ајде ке се молиме пред да си одиме. И на Роберт му дојдеа зборовите за мене, од кои се молевме, од Римјаните 10.15. А како ќе проповедат, ако не се испратени, колку се прекрасни ножите, но ние кои објавуваат радосната вест. Кои објавуваат добри работи, се запишат како може овој човек, пошто го знам, растем со него, или таа група на комани, толку прости група, да ми каже, да ми каже нешто вакво. Значи, бев зачудена себе и онака. И побарав одговор за тоа. Значи го знам човекот од мал, ама пошто докторот не е тука и сега се прашам како може, знаев дека тоа сега знам дека тоа се пророчки зборови. И Бог ми рече од сам 19.7. Законот Господов е совршен, ја враќа душата, изјавувањето Господово е верно, дава мудрост на простиот. Значи... <laughs> <laughs> Така да Значи, ова ми беше така на големо следоштво за некои луѓе, нели пред и потоа, онака, многу ме охрабри. Исто така, еден од клучните моменти, кај што јас поверував дека Бог вистина работи, оваа црква беше дарот на јазик. Значи, јас многу сакам јазици, зборувам јазици, многу и ги учам. Еднаш мучето кога се молеше за мене, кога бевме на терапија, почна да се молео јазик. Големиот па, бор сама си го продумаше, што беше јако шабара, а шабара на јапонски значи борба. И ја така си мисла, значи јако е борба и натаму излезе со И после тоа едноставно силно, значи, ги слуша кој како збори, кој кој јазик го збори. Едноставно бев толку прекупирано со јазиците што а сватев дека крсте е мојчи, но сестра Норма пеат јас. Да. И се рекла, како е можно да пеат? И беше едноставно, значи кога идеме некаде да се молиме, бевме кај мони јасно си, извини, ајде ти моли се, може знае да. дека пеам јас. Едноставно послакував и јас да пеам јас. И кога отидовме во Лесковас, таму, значи, Бог ни даде можност на значи, сите кои што сакаме да запееме јазик. И така јас дака. Значи нешто што го барате од срце, силно, да. значи ќе ви се даде, барете и ќе ви се даде. Уште едно кратко сведоштво ќе кажам, после целата работа таму имавме евангелизација. Немам проблем, Значи имавме евангелизација, знаете дека да ја уште бев со штаки, не можев уште да одам и немав уште еден зград. И си реков, ајде се имам на скалите црквата, значи мора некој да помине ќе му даш. <laughs> имам две, два нови завети и требаше да ги дадам. И прво доаѓа таксистот кој што не ги носеше сликите што се сликавме предходно. И сватив дека ќе се задржи горе да ми ги даде, отидов на таксист. И почнав да го евангелизирам, да му зборувам за Бог. И си реков, како се викаш, го прашав, ме дека се вика Милош. И јас почнав да му зборувам за Бог, да му давам нов завет, тоа не прифаќаш. А, као изговорите, веќе му за работа, не смам да давам, не смам да читам, не смам ова. Јас му реков, добро, значи ќе те гнявам. све додека да дојде човекот му да отиде. Ти ја рече, добро, викам, може ли да се молам за тебе? <laughs> и да рече, може. И така, тој си отиде, ја почнам да се молам за Милош. И му реков, Значи, кога ќе поменеш од кога, што си такси, сети се на мене и на ово место. Аз ке се молам за те. Почнам да се молам, Боже, вати го милош, Боже, <laughs> вати го милош. Така се молам, на тој начин. После 10 минути веќе донесе некој сладки долу и јас рекам готово, одам по сладки, нема веќе ништо. И излегувам пред врата да видам дали ќе помене некој, че значи рекол барем едниот дава мора да го дам. И се молам, Боже, врати го милош. Доаѓа еден дечко од таму и му викам, ти дојди тука. Се доаѓа, јас му зборам за Бог и му го давам новиот завет и тој се заминува. И пред да оди натаму, му прашам, а како се викаш? Тој река да се викам Милош. Павел на Господ, значи, значи тој знае дека Бог ги слуша нашите молеци, значи тој бара да се молиме конкретно, значи, да. palavra. Sabe? Хайде да завършам. Али ако ви е интересно, нека продължим. Интересно. Ще го най-дам стая. Там, почета по край. правев глас и макс. Значи, кога сите пророци ке доаѓаа, јас ги слушав и се одев во прв ред да се молам за новата. Нели ние не знаеме кој брат каков да има. И така што пророк, значи ги ги кажа нашите браќа, значи последно нешто што ми беше од брат Пол ми рече дека а, значи јас морев да се најдам во раскрсница на животот, значи веќе застанувам на нози што понатаму и тој ми рече дека 100% мора да му верувам на Бог и Бог ќе му одведе на вистинскиот пат. Значи ја верувам дека овие се бори, во Бог. Исто така имавме значи од пасторкеве што ни беа, значи едната рече дека аз имам мокно сведоштво. Значи, моето сведоштво ќе биде многу силно и мокно. И јас и сега се прашувам зашто, нели, што е тоа што мокно сведоштво. И дославевме Нели онака, значи, наноќето безните и доаѓа како ќе дојдат. Значи, сите безни, отприлика, се врете закован на крстот, бедните рами и сите Значи, таму се врате и Бог ме зборуваше. Алелуја. Значи, кој е тоа моје силно сведоштво? Значи, и другите пророци, нели имав пророчки зборови, значи не се джабаме дадено да го видам светот пораката што Бог ми ја даде кога го напишав целиот овој процес беше се така цитирам на англиски, пошто Бог така ми каже. <laughs> па ќе ви преведам. I show you the world, so now it's your time to you show my words on the world. Значи, превод, значи, јас ти го покажа светот и сега е време да ти на мојот збор да го покажеш на светот тоа беше силна порака Бог за мене, што не нема да заборавам. И мислам дека треба да идеме во послушност. <laughs> да се използваш. Да. И исто така има голема желба да знам што зборувам. Значи, јас се молам на Бог. Сите ми се молеме, или нели? Не знаеме на ангелски јазик што ствари е збореме. И се најде пророк и ми ни каже мој да зборови што се јас молам да ствари на Бог. Значи јас на јазик кога молам значи дека јас му наблагодарам на Бог за тоа што јас сум исполнета со Бог и дека тој се прелева низ мене и преку мене. Тоа се моите зборови. А, исто така, значи пораката од сето тоа што ви го кажат е дека а и најважното сведоштво што добро до мене беше дека јас ќе одам у мисија, али најбитно се е да го слуштам вистинското време вистинскиот збор, вистинскиот глас, ако што а, па кажано дека не секогаш ќе бидете спремни, значи не секогаш ќе бидете подготвени, имате финанси или нога или ситуација, значи треба да го слушнете Божиот глас и да тргнете по патот по вера. И јас мајка си реков кога јас стигнам до Јапонија, до Италија, до секаде, значи Бог се го тоа без пари, без финанси, сето тоа да го пробам, да го видам, да го облечам, значи Бог колку многу ќе се погрижи за да слушне неговото слово. И така и што имам јас тука еден подсетник, значи чукам, <laughs> да се што кажа е дека треба да го чуеме Божиот глас. А другото е говори на ушите. Да значи да си ги отворим ушите и да го чуеме вистински повик. Значи, еве мене моментално ми е повикот, значи, замисели. Секој си има зашо Бог го повика, значи да си затвориме ушите, да го чуеме. Не само што сакаме, ќе ни биде ладно, нема да бидеме збремни и Значи, али сепак да го слушнеме, значи Бог за секој се погрижи и се погрижи. Амин. Чекај, чекај, Значи, значи, ово дека не ми беше запишано, пошто сакаше Бог да ме води делата и изборот Божие, пошто едино неговите работи се пренесли по мене, беше, значи, јас има вистински момент, кај што го почувствува болката на Господ. Значи, ја имаше за водено да игла, како ше беше боден со клинците на... А? Да, значи, Добро, значи како ше беше Бог за воден иглата по-потенка да од мојот прст, и значи, ми беше на набодена шокава игла у коската директно. Јас не знам како сам ја ставиле таа игла, значи права па криво не села котка, значи исто сум била бодена како ше бил боден Исус. Али го доживеа вадењето на таа Значи, без анестезија, на живо, страше неколку минути и баш го осети моментот, нели со клешти, со чухови, како што го борат Исус. Значи, мене ми се случи да осетам таа болка, тоа неопишлива болка, кој ми ја веде, значи толкава пет минути ми ја веде, пошто беше веќе стврдната, да стврдната со котка се изгледа. Значи, јас чијаси се си неговата Бог. И гледам дека, значи, значи која сум јас, мене да ми се случи, нели на секој може. Значи таа болка, значи вреде за болката што има и за земана на кршта за нас со со иглите, со клинците што му се боде на него, значи вреде за секоја наша жртва, не е толку голема. Јас не можам тоа да ви го опишам, оти тоа е неопишлива болка, али битно дека болката е издржлива. Значи, јас ми е издржала таа болка, може да се издржи. И ќе го храбрам на крај дека Господ е близко до сите кои повикуваат и сите кои се вистински го повикуваат. Значи, за се нешто си го прашате Бог. и прво Јованово 28. А сега ќе да Божји останете во единство со Христа, за да не се посрамиме при Неговото повторно дагање, tako da že sem jo prenego, so krema tako. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.